Գործարար Արցախ, մեր հայրենակիցների գործարար ջիղը գտել է Վարսիկ Հարությունյանը։ Բարև բարեկամներ, հանրայինի եթերում գործարար Արցախն է, որը կպատմի նորաբաց Կինի Ստեփանակերտ ռեստորանի մասին։ Հայ-ֆրանսիական բարեկամությունը երկար տարիների կենսագրություն ունի։ Ֆրանսիան միշտ մեր կողքին է եղել թե քաղաքական դաշտում, թե արվեստի աշխարհում։ Պարզվեց, որ բարեկամական սերտ կապեր է հաստատել նաև Արցախի գործարար կյանքում։ Ռեստորան բացելու ծրագիրը միանգամից ծնվեց։ Ֆրանսիա-հայ բարերար Ժիրար Գերքերյանը փորձեց համատեղել հայկական եւ ֆրանսիական խոհանոցը, նախասիրություններն ու ճաշակները։ Մեր հանդիպման ժամանակ ադմինիստրատոր Արայիկ Ապրեսյանը նշեց, որ Գինի Ստեփանակերտ անվանումը մեծ խորհուրդ ունի։ Ասել է, թե անգամ պատերազմից հետո Արցախցին Գինի է արտադրում եւ հյուրասիրում ռեստորանի այցելուներին։ Գինի Ստեփանակերտը տեղադրված է մայրաքաղաքի կենտրոնական փողոցներից մեկում։ Հովանես Թումանյանի անունը գրող փողոցը միշտ էլ բազմամարդ է։ Կա նաև մի կարևոր հանգամանք, որ հարևանությամբ գտնվում է Շարլ Ազնավուրի մշակույթի կենտրոնը։ Թեպետ ռեստորանը գործում է սեպտեմբերից, սակայն այն կարողացել է գրավել բազմաթիվ հաճախորդների ուշադրությունը։ Սա սոսկ ռեստորան չէ, այլ ընտանեկան միջավայր։ Այցելուները համտեսում են ոչ միայն հայկական եւ ֆրանսիական խոհանոցների ուտեսներն ու գինիները, նրանց միավորում է մեկ այլ բան եւս հաճելի մթնոլորտը, որը կարողանում է համոզել, որ գտնվում ես ընտանեկան ջերմ ու անմիջական միջավայրում։ Ռեստորանը բազմամարդ էր, երբ եղա այնտեղ։ Անկամ աշխատանքից դժվարությամբ կտրեցի ադմինիստրատոր Արայիկ Ապրեսյանին, ով սիրով համաձայնեց պատմել ոչ միայն օրվա այցելյունների, ռեստորանի բացման, այլ նաև ապագա ծրագրերի մասին։ Բարև ձեզ։ Առաջին գործարար Արցախն է, արձակուրդներից հետո եւ այսօր իմ հյուրն է Տարայիկ Ապրեսյանն եմ, Պոլ Էլուար ֆրանկոֆոնիայի կենտրոնի ադմինիստրատորը։ Դա մի բազմաֆունկցիոնալ կառույց է, որը առաջարկում է ռեստորան, 67-յա սրճարան, մեդիատեք, IT դպրոց, հյուրանոց, միջոցառումների սրահ, որտեղ կարող եք կազմակերպել տարատեսակ միջոցառումներ, կոնֆերանսներից սկսած մինչև ինտելեկտուալ խաղեր, կինոդիտումներ եւ այլն։ Սակայն այսօր արայք առանձնացնենք ձեր ռեստորանը, որը կոչվում է Գինի Ստեփանակերտ։ Այո, ինչպես ծնվեց այդ գաղափարը։ Գաղափարը իրականում մեր հիմնադիրներին էր, պարոն Ժրայրինը, երկար մտածեցին, ավելի ճիշտ երկար մտածելու բան չկար, ուղղակի որոշեցին Արցախի հետ կապեն ինչ որ մի ձև անունը եւ որոշեցին Արցախի բարբարով հենց տնել գինի, գինի, այսինքն գինի Ստեփանակերտ, տենց մտահղացումը եղավ, միանգամից որոշվեց ու ամբողջը տենց կյանքի հա կյանքի կոչվեց այո երբ է բացվել ռեստորանը ավելի ճիշտ կենտրոնը գործում է հունիս ամսվանից օֆիցիալ բացումը ամբողջ կենտրոնի եղել է սեպտեմբերի 14-ին, բայց սրճարանը եւ ռեստորանը գործում են հունիսի 25-ից արդեն սկսեցինք գործել ու միանգամից գրավեցինք Ստեփանակերտցիների ուշադրությունը ինքը ընտանեկան միջավայր է, ստեղծեցինք ավելի ճիշտ այդ միջավայրը, տենց սկսվեց մեր գործնեությունը։ Այո, ես նկատել եմ, դուք տեղակայված եք Մայրաքաղաքի կենտրոնական փողոցներից մեկում, Թումանյան փողոցում եւ ամեն անգամ, երբ այստեղով ես անցնում եմ, իսկ այստեղով ես հաճախ եմ անցնում, որովհետեւ մեր տունն այստեղ է, ես տեսնում եմ, թե ինչպիսի աշխուժություն է տիրում ռեստորանում եւ միշտ դրսից ինչ որ հետաքրքիր յուրահատուկ դիզայն կա, որը կանչում է։ Այդ դիզայնի մասին խոսենք։ Դիզայնը ընդհանրապես եվրոպական ոճի մեջ է ամեն ինչ, բայց ոչ թե չափազանց եվրոպական, այլ համեղ եվրոպական ոճի մեջ է, որը որ եւ սիրուն է, եւ շատ վանող չէ, այսինքն որպես արտասահմանյան ոչ ինքը վանող չի, այլ ձգող է, ինչ որ հայկական մելիզմներով, եթե նկատեք ռեստորանի ներսում կա ինչ որ բաներ, որոնք որ ձգում է դեպի հայկականը եւ խորհրդանշում է հայկականը Այո։ Արայք, նշեցիք, որ անվանումը գինի Ստեփանակերտ։ Սա ինչ է նշանակում։ Հիմնականում գինի են այստեղ տալիս մարդկանց հյուրասիրում։ Ոչ իհարկե, դուք կարող եք համ տեսել եվրոպական տեսները, հասկ փորձելու ֆրանսիական քաղցրավենիքներ, այսինքն ինչպեսին են կուրասանը, բոլորս գիտենք, որ դա ֆրանսիական դեսերտ է, ֆրանսիական շուկետ ունենք, որը որ շատ համով է, բոլոր ստեփանակերտցիները արդեն հասցրել են հավանել եւ իրանց դրական կարծիք արտահայտել այդ քաղցրավենիքի մասին, գինի հետ կապված եթե բան անենք, այո, գինիներ ունենք, նարև, կատարո, զուլալ, որոնք որ կատարոն ծանոթ է բոլորիս իհարկե, բայց նարեն ու զուլալը Ստեփանակերտում դա այդքան էլ ծանոթ գինիներ չեն, կարող եք մեր մոտ փորձել, շատ շատ շատ նրբահամ գինիներ են, իրանք 4 գինի են, բայց շատ լավն են։ <laughs> Տեղում են արտադրվում։ Հայաստանում արտադրվում։ Արենի գործարանն արտադրում ավելի ճիշտ։ Իսկ ֆրանսիական, ասենք, գինի առաջարկում եք։ Այս պահին չունենք ֆրանսիական գինիներ, բայց շուտով երևի կսկսենք արդեն առաջարկել։ Հա, դեռ հայկականին կողմնակից ենք։ <laughs> Շատ բարի։ Արայք, իսկ ըստ ձեզ, ինչով է գրավում հաճախորդներին ձեր ռեստորանը։ Այ ինչ են ավելի շատ պահանջում պահանջարկը այս ամիսների ընթացքում հասկացել ենք ինչում նա կայանում ընտանեկան միջավայրի պատերազմից հետո նամանավանդ բոլորը արդեն ուզում են ավելի մոտ լինել ընտանիքին, ավելի եթե միջև պատերազմը մարդիկ ձգտում էին դրսին, հա, ավելի տենց դրսի կյանքին բան, հիմա բոլորը ձգտում են ավելի ընտանեկան միջավայրի, ռեստորանում այդ միջավայրը կա, այդ աուրան կա ընտանեկան, եւ մեր մոտ հաճախում են ընտանիքներով, զույգերով, կոլեկտիվներով ու այդ հաճելի միջավայրի, այդ ընտանիական միջավայրի շուրջ, կրակի շուրջ նստում են, զրուցում են երկար, ունենք բազմում խաղեր, որ կարան խաղան, դա սեղանի հետ կապված խաղեր, սեղանի խաղեր, mm -hmm ու միջավայրը ինքը ընտանեկան է, հենց դա է ցկտում հաճախորդներին մեր, բոլոր մեր քաղաքացիներին, որ կան ու հենց մեր ռեստորանում անցկացնեն իրան ժամանակը։ Իսկ սկզբանե երբ բացվում էր այն, պատկերացնում էիք, որ նման աշխուժություն կլինի։ Եթե անկեղծ իրականում այսպիսի աշխուժություն չենք սպասում, բայց ակնկալում ենք, որ կստեղծենք այդ ատմոսֆերան, այսպես ասեմ, որ արդեն կսկսեն աշխուժանալ։ Մի քիչ դժվար էր, որովհետև պատերազմից հետո գիտենք, որ մարդիկ մի քիչ ընկճված են ու շատ դժվար է մարդկանց հանել այն տրավմատիկ, այո, հոգեբանական այդ ծանր վիճակից ու ապրեցնել մարդկանց, բայց հուսով եմ մեր կենտրոնին հաջողվեց դա անել, որովհետև վերջին ամիսների ընթացքում սկսեցին կազմակերպել տարատեսակ միջոցառումներ, դրսում կազմակերպեցինք Glintfen, գրակի շուրջ տակինի մատուցում արեցինք, բոլորը եկան, շատ հավանեցին, հետո ամանորը նշեցինք մեր մոտ, էլի մարդիկ եկան, աշխուժացան, շատ աշխուժ էր ամեն ինչ անցնում, ու տենց կամած կամած արդեն մարդիկ դուրս են գալիս այդ ունի մեջ, հենց կենտրոնի նպատակն էր, որ մարդկանց այդ ծանր իրավիճակից հանեն ու ապրեցնեն նորից։ Պաստորեն դուք նշեցիք, որ սեպտեմբերին եք բացվել եւ այո, օֆիցիալ բացումը սեպտեմբերին է եւ սա կնշանակի, որ հասցրել եք նաեւ ամառային սեզոնում աշխատել, այո, դրսի սրճարանում։ Այո, իհարկե, դրսում մենք ամառը ունեցանք մի քանի հատ համերգ, կենթանի երաժշտությամբ իհարկե համերգ չեմ նկատի չունեմ որ ասենց աշխույժ ինչ որ համերգներ էր ինքը հանգիստ դասական երաժշտություններ էր համերգներ որից հետո արդեն հա, հաջորդեց ավելի աշխույժ տրամադրություն այսինքն մենք նախապատրաստեցինք մարդկանց որ կարելի է ապրել արդեն եկեք մշակույթից սկսենք ամեն ինչը ու աշխուժացրինք սարքեցինք արդեն այն ինչ որ դուք տեսնում եք հիմա։ Իդեպ Արայք, ես նշեմ, որ հետևում եմ ես ձեր Facebook-յան էջին եւ ձեր գովազներին եւ ասեմ ինչը ինձ ավելի շատ գրավեց, որ ձեզ մոտ կենթանի եւ դասական երաժշտություն եք հрамցնում մարդկանց։ Այո, դասական երաժշտությունը ինչքան էլ որ տարօրինակ է թվում մեր մոտ պակասում է, Արցախում պակասում է, բոլորը ձգտում են հիմա երիտասարդությունը ձգտում է ավելի դեպի ասենք եվրոպական երաժշտություն, բայց ավելի աշխույժ, ավելի ոճ ուրիշ, այսինքն ռոք, ինչ որ рэփ, սենց ինչ որ ոճի երաժշտությունների, բայց կենտրոնի միջոցով սկսեցին արդեն մարդիկ հետաքրքրվել նաև դասական երաժշտությունով, ունեինք ազգային նվագախմբի նվագարանների համերգ ունեինք, իրանք եկան եւ բավականին շատ մարդ կար, հասկացանք, որ ու երիտասարդ մարդիկ, այսինքն ջահելություններ մեր Ստեփանակերտի, հասկացանք, որ սկսեցին հետաքրքրվել արդեն դասական երաժշտությունով։ Ոնց էլ չլնի, դասականը կրթականին ավելի մոտ է, քան այդ, ասենք, ռեփ ռոք եւ այլն։ Սա այս ծրագիրը շարունակական է զուտ համերգների կազմակերպման։ Իհարկե, իհարկե, ամեն ինչ շարունակական է ու տա Աստված դեր երկար-երկար տարիներ կաշխատենք ու ավելի աշխույժ, ավելի ինտելեկտուալ, ավելի կիրթ հասարակություն կստեղծենք, ավելի իրազեկ հասարակություն կստեղծենք աշխարհի համար մեր այս փոքր անկյունում։ Եվ նաև այսպիսի մի հարց հաճախորդների ցանկությունը փոխեց ինչ որ մի բան ձեր ծրագրերում առաջարկ եղան նրանց կողմից։ Իհարկե, առաջարկներ շատ կային հաճախորդների կողմից։ Առաջարկները հիմնականում ավելի հայկական մելիզմները շատացնել։ <laughs> Ես հասկանում եմ դա, որովհետև պատերազմից հետո մենք հասկացանք, որ մենք իրոքից հայկականում օրանում ենք գնալով ու մենք իհարկե բավարարում ենք մեր հաճախորդների ցանկությունը ու առավել ասեմ մի բան էլ ավելացնում ենք, որ ավելի մոտ լինի հայկականին։ Ֆրանսիայի ու Հայաստանի կապը գիտենք ինչ սերտ է, այո, այո, այո։ այո դրա համար պետք է եւ ֆրանսիական եւ հայկական մշակույթը մեր կենտրոնում զարգանա ու ոչ միայն մեր կենտրոնում, այլ տարածվի ամբողջ Արցախով, Հայաստանով մեկ։ Եվ ամփոփելով մեր զրույցը, ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ հետաքրքիր զրույցի համար։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, որ պատերազմող Արցախում կան այնպիսի մարդիկ, ովքեր հույս հավատ են ներշնչում գալիք մեր սերունդներին։ Իհարկե, դրա համար ես անձամբ ես եւ երևի մեր ժողովուրդը նույնպես շնորհակալ կլնենք կենտրոնի հիմնադիրներին, պարոն Գերգերյանին, Ժրայրին, որ ղեկավարեց կենտրոնը, ստանձնեց իր ուսերին այս ծանր աշխատանքը, բավականին ծանր աշխատանք է, քանի որ վիրավոր երկիրը ոդքի կանգնեցնելու համար մշակույթով, կրթական, ինտելեկտուալ ինչ որ ծրագրերով շատ դժվար է, միչև այդ ամեն ինչը ստացվում է, գալիս ես դրան, դու ինքդ արդեն ուժասպառ ես լինում։ Դրա համար խորին երախտագիտությունս եմ հայտնում պարոն Գերգերյանին, որ նման պատասխանատու գործ է ստանձնելու լուսերին եւ պատվով հաղթահարում է։ Շնորհակալություն նաեւ ձեզ ձեր աշխատանքի համար։ Շնորհակալ եմ։ եվրոպական ուտեսներ, ֆրանսիական քաղցրավենիքներ, նրբահամ գինիներ, տարատեսակ միջոցառումներ, որոնք կազմակերպվում են ռեստորանում, իսկ կենթանի եւ դասական երաժշտությունը թերևս ամբողջացումն է այս ամենի։ Ու հենց այս անմիջական միջավայրում մարդիկ գտնում են իրենցը, աթ ինչու այդքան շատ են այցելունները գինի ռեստորանում։ Ես զրուցեցի նաև այցելուների հետ։ Պարզվեց, որ որոշ մարդկանց ռեստորանը հravirում է դրսից։ Մի տեսակ յուրահատկություն կա, որը միանգամից գրավում է, անկեղծանում են նրանք, իսկ ո՞րն է այդ յուրահատկությունը։ Ֆրանսիական ու հայկական համայնքը, այնտեղ տիրող մտնոլորտը, մի խոսքով, ռեստորանի յուրաքանչյուր ինտերիերը յուրօրինակ է։ յուր Այսպեսին էր այսօրվա գործար Արցախը հաղորդման հեղինակ ու վարող Վարսիկ Հարությունյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։